kaze mu kiganiro barushe nguhere ikiganiro kigizwe n'ibibazo n'inyishu barushe nguhere uno munsi radio isanganiro ikaba igitunganije ifadikanije n'urunani rwamashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi ariyo kafobe barushe nguhere uno munsi tukaba turi ku mutumba wa Taba ni muri zone Muheka komine Songa intara ya Bururi Taba oye! Oye! Barushe nguhere kuri mikro ya mbere muri kumwe n'umujenama w'ishengero rya barushe nguhere akaba ari Balene Habyarimana. banyatabayambu murakomeye kuri mikoro ya kabiri tukaba turi kumwe n'umujyanama wa rino shengero didiye niyo nzima mpera yambu bano banyetaba imbere y'uko duha ijambo umwe mu bo twitoreye kuri uno mutumba wacu wataba eka nuwaje aserukira urunani rw'amashyirahamwe haranira agateka k'abakenyezi kafobe reka nsabe umujyanama Didier Niyonzima mbera bano bantu amategeko aza kuraga agizwe kino kiganiro cacu tumvirize neza rero ingene bigenda eh. yavuze ko ari ikiganiro barushe nguhere ikiganiro cy'ibibazo n'inyishu ukuntu bigenda nuko ngo jenali navuze ibi eh, mbanza kukwandika hano mu gitabo cye byahishuriwe bandanya mje ikindi kintu gikomeye eh. mu bibazo tubabaza hari ibyo tubahana n'inyishu hama wowe ukitoreramo inyishu wumva ko ari yo yo hingerera ahantu ngira ndahatebe gatoya shengero ry'imana bakirisu batagatifu uko tanditswe ku gita mu rupapuro rw'iwanje naho wavuze iya gatatu hey. Eh. ntaco ndaguha rero kugira ngo twiyorohereze we vugira uti niya kabiri uce wihorera canke ya kane wihorera bandanya mugenda ego hama rero Hmm. ibibazo byatujya dushimwe mubona hajya eh. ibitenge amabido amabase n'amasabune biheze eh. hazaba hasigaye ikibazo kimwe cy'itelefone cya nyuma cya nyuma icyo kibazo rero eh. icyo kibazo rero kibanza kwishyurwa n'abantu bazoba baronse bujya bushimwe bananiwe bose duca dutora uwundi cyangwa abandi muri mwebwe ni uko rero biza inkware zisezerana musawuza mera mikro umwe mu bo twatoye kugira ngo ashikirize ijambo nguyunga ari hano ari hano musawuza muzanire mikro ngaha karibu nyakubahwa ushikiriza akajambo kikaze hanyuma mu nyuma yiyo tuha akajambo waje serukiye kafobe hanyuma tuce tuja rero mwidonido eh, eh, eh banyakubahwa amenyesha amakuru bo ku radiyo isanganiro nyakubahwa userukira gafobe eh baha aka gasantere k'imanyoni ku bwanje rero no kuri bano bantu bari ngaha ku isoko y'imanyoni turabahaye ikaze ko mwatwiyumviye ko mugenduye muri iyi komine yacu ya songa nziza mukabona ko mwugirishiriza ikiganiro ngaha kuri iyi santere y'imanyoni bongera rero kubaha akaze muroranirwe mugire imana kandi muhezagirwe mu bikorwa bibazanye murakoze cyane amashi amashi amashi amashi menshi menshi tumukomere amashi yemwe barushe guhere eh, nuko rero ubu naho reka duce tugira ko nk'umujyi w'igisahira waje yaserukiye urunani rw’amashyirahamwe hamwe y'abakenyezi kafobe nawe nyenye aducishirize ko shengero ry'Imana abakristo batagatifu mumumvirize mumumvirize jambo nigwanye ego murakoze kumpa umwanya tugira amahoro sangwa amahoro n'umutumba n'ikomine yacu izira amabi afata ku gitsina eh, jewe nitwa bizoza jean marie nkaba naje serukira nk'uko wabivuze urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'umukenyezi kafobe mu runani kafobe turafise umugambi wo kurwanya amabi afata ku gitsina eh, bavuze amabi afata ku gitsina aho benshi bacu bumva ngo ni ibintu byo gushurashuza ku ngufu gusa amabi afata ku gitsina ari ubwoko bune hari amabi ababaza umubiri hari amabi yo gushurashuza ku nguvu kujyana n'abivuze hari amabi afata ku butunzi hari n'amabi twise ntuntuzamutima nane iganiro turiko turagira baguma bavuga ngo byerekeye amababi afata byerekeye amababi y'igitsina muze kumva ko ari ubwo bwoko bune baba bariko baravuga Eh, hanyuma rero mu ntara ya muramvya na mwaro na bururi ngahayi ariyo songa irimwo turafise umugambi uwo mugambi no kurwanya amabi afata ku gitsina muri uwo mugambi rero turafise ibiganiro tugirisha no ku iradiyo ugira nka sanganiro canke Radio Maria ino niba zivuga radiyo vyizigiro turafise ibiganiro tugirisha eh, vyerekeye kurwanya amabi afata ku gitsina eh, hariho n'ibindi biganiro tugira turafise abanimateur abantu barameshagira ku ntara no ku makomine baraza akababigisha ibintu bijyanye no kurwanya amabi afite ku gitsina muri uwo mugambi nyine turafise ibigo byumviriza kandi bikongera bikavuza bikaburanira n'abantu bahuye nabo mabi uko arane nababwiye ivyo bigo navyo ngaha nta kihari mugabo ahiyo mu mugamba kirahari eh, mu mugamba ni hajya ku iparuwasi abahazi ni bururi aha mu kigo hakoreramwo inesesi amaze kucika bururi baca babona ni kuvuga yuko umuntu azohura nawo mabi umuntu azokumva bamuhohoteye bifatiye ku gitsina ciwe azoyitura abo bantu amutunganirize muri ivyo bigo azosangamwe abantu ajeje ibintu by'inyifato barakumviriza bajeje kumviriza bagasanga waragize amagara yawe atameze neza bakaca kuvuza bajeje kuvuza bakaca guha umuntu yanonose ivy'amategeko akakumviriza umuntu nawe akaca guha umushingwa manza kugira akurikirane urwo rubanza rwawe uri wahohotewe kubera igitsina ciwe kwitongo uri wahohotewe n'umuwo bubakanye abo umugabo cyangwa umugore abantu bose turabafasha kandi tubafasha ku buntu hagira ubuzofasa amafaranga mwito ibyo bigo bibiri ndababwiye muze mugende bazubakira neza hanyuma turabe yuko amabi afata y'igitsina twayagwanya mu ntara zacu mu gihugu cacu makomine yacu eh, ntarandiriye rero reka nsubize mikoro aba bajene bakuru bavuze batugirije izo biganiro nkaba ndangije ndabifuriza ko mwotekana hama mugakurikira ikiganiro neza tugira amahoro yarushe guhere murakoze cyane murakoze cyane muduhera amashi murakoze cyane dutangure dutangure emje na dutangure n'abantu bangahe abantu 10 amufashe ko bamutunganirize ukurikira bo kwitura ujejwe ntuze ite mutebe eh? eh Ubumuki yo kwitura abajejwe intwaro mu ikomine ukorekera ronje bo kwitura ikigo kibijejwe kandi bakongera bakitura umuryango peragiya bo kwitura umukuru w'umutumba n'abajejwe intwaro kugira babashikire imbere janine bo kwitura ikigo kibijejwe sitemu regina wo kwitura muri sentare kugira ngo ibibakurikirane sentare ni nyinshi sentare iyihe gareji sentare itunganiriza abakenyezi oya sentare zo sentare nta sentare itunganiriza abakenyezi yonyene hariho sentare z'intango sentare gasambura amanza sentare nkuru ni sentare yihe ni sentare ntoyi kuko ntabaramenya ah. hageze ah intango sawa silivani yo kwitura sentare ya kabiri sentare ya kabiri urakoze erariya sentare y'intango hama nayo itabishoboye ikabarungika ku babishoboye warakoze mana wewe waremye bano bantu warakoze mana inyinshi ni uko bitura sentare y'intango bitura sentare y'intango eh, kugira ngo basabe gusubizwa mu rugo bitura sentare y'intango kugira ngo basabe ngo basubize mu rugo maze araba mu gitabo cye vyahishuri wabeshuri bibazo asanga yosigarana n'abantu babiri aha ingo nawe na wewe ingo na wewe kwanza lindira we hanyuma sivyo lindira hanyuma sivyo abagabo batatu mwe babiri mwe babiri ingo genda haja barakwiye batandatu oya ndabashikira lindira tabashikira abantu b'abadami n'abafasoni n'abakobwa ukwanyu abashinga nayo kwapo ebaga ubu icyemezo kigira kangahe kabiri mm. kuje gutabara kuwo yatanguye gushika ubwa mbere aho icemezo cy'uwa gatatu ni abashinga ntahe baca batunganiriza kuboya kubaguye ku nguvu ukurikira icemezo cya mbere kuba kubaguwe cya mbere nuko ubwa mbere yitura ku babijejwe akishikana we nyine oya babijejwe yabituye bamusabye ibyemezo eh yamaze gushaka kuba babijejwe ubu rero ni ibyemezo byerekana eh. icemezo cya mbere icemezo cya mbere nuko aba yafashwe ku nguvu iki oh, byerekana rero ko yafashe ku ngufu nibyo tugomba kugira nyambari iyo peje nyambari ndavuga ati ego nibyo yafashwe ku ngufu none uri kuragiriza umuntu ntuba ufise navuze ivyo vyemezo atavyuzi urashobora kuvuga ati niwirenganire iyo mikoro wamufashe ku ngufu ukurikira bo icyemezo cya mbere cyo ku ngufu nuko atabaza hanyuma atabaje akaja kwa muganga muganga akamusuzuma hanyuma ica kabiri ku bajejwe ubutungane icya gatatu ukorekera icyemezo cya mbere ni uko yoba yatabaje bakamutabara yuko yafashwe ku ngufu icyemezo cya kabiri ni uko ababijejwe babona ibimenyetso byerekana yuko yafashwe ku ngufu hanyuma icyemezo cya gatatu barashobora kuraba imyaka y'uwo yafashwe ku ngufu ukorekera icyemezo cya mbere cy'umuntu yoba yafashwe ku ngufu ubwa mbere yitura ubutungane bakamutunganiriza nicyo cyemezo cya kabiri nacyo aca yitura ubutungane kugira kugira bamutunganirize abo bamuhohoteye icya gatatu icya gatatu nacyo leta ya gatatu akaraba uwo muntu ko wabanganya imyaka y'ubwoba yarugize murakoze cyane ikibazo mwese nta n'umwe yashoboye gucishura neza mvireho baye barushe guhere tubandanye sawa eh, aha wewe ngo utaraza ngaha wewe mukobwa ngo wewe na wewe eh, na wewe none abafasoni gana abafasoni bari kumenga bidumvye bakabona neza yuko yafashwe ku nguvu ikigira gatatu kigira gatatu nuko uko uwo yamufashe ku nguvu ashobora kubyemerera atazi ingaruka mbi yabyo celestin icya mbere ni uko uwo muntu aba yashyizeho ubwa mbere ari wavuga yuko yamusanze amufata ku nguvu ikagira kabiri ikigira kabiri ni inguma cyane gutabuka kw'impuzu ikigira gatatu nacyo ni urupapuro rwemeza yuko yafashwe ku nguvu aba yakuye kwa muganga ukorekera ikemeza ko uwo muntu yafashwe ku nguvu ni uko aba yakomye induru agaseruka abantu bakamutabara cya kabiri ikigira kabiri ni uko uwo muntu bimaze kugaragara ko yafashwe ku nguvu ajyanwa kwa muganga agasuzumwa muganga niwe yatanga uburenganzira bwo kuba umuntu yafashwe ku nguvu icya gatatu nuko atafashwe ku nguvu icya gatatu gicaye kwirikira ni uko uwo muntu aca ahanwa yakoze icyo cyaha cyo gufatwa ku nguvu Floris mbere ni umuntu yashyitse ubwa mbere yatabarije uwo muntu mhm. icya kabiri ni urupapuro rwo kwa muganga rwemeza yuko yafashwe ku ngufu mhm. icya gatatu itaburirwa ko ry'impunzi ukurekera icya mbere ni abantu ba mbere bahashyitse icyo gihe yakubagurwa ubugira kabiri ni muganga mhm. ubugira gatatu ni ukuraba impuzu yari yambaye ingene zabaye aha icya mbere ni uko uwa mbere yoba yahashyitse ari ariwe yobyemeza icya kabiri muganga niwe yomusuzuma akabyemeza yuko iryo kosa ryabaye icya gatatu ni uko ni uko uraba impuzu ziwe ingene yakubaguwe aho icyemezo cya mbere ni uko icyo abona Mm-hmm. yatabaje akabona icyabona uh-huh. icya kabiri ni uko agiye kwa muganga muganga akamusuzuma akabyemeza eh. icya gatatu ni uko agenda agatabaza abajejwe ubutungane aderina icyemezo cya mbere nuko atabaza abashinga ntahe mm. mu gihe atabaza abashinga ntahe bakamwumvirira mm-hmm. icyemezo cya kabiri baca bamuha urupapuro rwemeza yuko uwo mwana yafashwe ku ngufu nuko nuko rero twari twasabye inyishu zitatu mugabo turavye muri uwo muco ugira kabiri benshi bavuze bibiri muri bitatu tubona yuko twobaha agashimwe inyishu ya mbere mm. urupapuro rwo kwa muganga inyishu ya kabiri mm. inzandiko udukete twatumesaje ubutumwa buto buto bwa telefone n'ibindi eh. inyishu ya gatatu ivyabona ivyabona benshi bavuze kwa muganga n'ivyabona mm -hmm. mugabo ico cy'utwandiko ama message banditse muri abo bose muri abo bose aderine muramviramo bayi bayi we wavuze kimwe byari mm. bitatu bavuze bibiri mbega umugore yubatse imbere yo gukora umurimo ari wo wose abanza gusaba uruhusha uwo bubakanye inyishu ya mbere inyishu ya mbere umugore yubatse afite uburenganzira bwo gukora umurimo uwo ari wo wose ashimye mu gihe abikora yisunze amategeko inyishu ya kabiri asaba uruhusha iyo umugabo wiwe afise akandi kazi inyishu ya gatatu arasaba uruhusha iyo azohembwa amahera menshi kurusha umugabo inyishu ya kane nta ruhushya asaba mugabo iyo azoronka amahera atarenga ibihumbi mirongo itanu subiramo izo nyishu nazo bumvise neza inyishu ya mbere umugore yubatse igihe eh, nako afise uburenganzira bwo gukora umurimo inyishu ya kabiri wose yifuza mu gihe abikora yisuza amategeko inyishu ya kabiri asaba uruhushya iyo mugabo wiwe afise akandi kazi inyishu ya gatatu arasaba uruhushya iyo azohembwa amahera menshi kurusha umugabo inyishu ya kane nta ruhushya ruhusha asaba mugabo iyo azoronka amahera atarenga ibihumbi mirongo itanu nababwiye musubire mwivugire kwa kundi nyene nishu ya mbe nishu ya kangahe ari ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane odasi ni nyishu ya kangahe nyishu ya mbere wokorekera wewe ja hariya ja hariya va mu mvura ja hariya ja hariya barakubariza hariya genda hariya bandanya hari indani uwundi nawe wazunguruka hariya nyene indani agira kabiri aha yenge ndabe ubu naho ngomba abagabo uriya dukije ikofero hejuru na wewe babaye babiri barakwiye ngo basi wowe uri mu muryango hariya n'agatelefone ngo jabuka hariya wowe bakwiye n'ukuri kwa mungu o inyuma yawe hariya none batondaho oya batondekaho batondeke mwebwe umviriza mwebwe mufise ubushimwe igegwa hariya inyuma kugira ngo babishure baze ngaho mwe mufise ubushimwe je hariya inyuma gusa muguma ni bushimwe bwanyu kuko mugubahamagara mava ndabahamagara mufise bushimwe igigweyove ngaho ba mabukwe ngaho mabukwe mabukwe mwe nimuje hari inyuma nimuje hari inyuma ni ikibazo tubahana n'inyishu mugatoramo inyishu yo mbega harashobora kuba umwumvikano hagati y'umuryango w'uwafashwe ku nguvu n'uwamukoreye ayo mabi ni inyishu zitatu nshengero z'imana mbega harashobora kuba umwumvikano hagati y'umuryango w'uwafashwe ku nguvu n'uwamukoreye ayo mabi mbega harashobora kubaho umwumvikano hagati y'umuryango uwafashwe ku nguvu ni ukuvuga uwakorewe amabi yo gufata ku nguvu n'umuryango uwamukoreye ayo mabi inyishu ya mbere ego bifashijwe n'inyamiramabi inyishu ya kabiri namba umwumvikano nturekuwe ku cyaha cyo gufata ku nguvu inyishu ya gatatu iyo bisabwe n'uwakorewe icyaha murashikirwa zaniyo basaha eh shiraho nyine mujena bangahe gira bane ah, ah, umviriza umviriza aha hatora umwe aha hatora umwe aha hatora umwe n'undi umwe ari hari inyuma ah oya umviriza ubu rero ndahinduye aha tuhatora umwe aha tuhatora umwe aha tuhatora umwe naho umwe sibyo shengero ry'imana uwo ndaba murigumya shengero ry'imana murigumya hingemherino shengero ry'imana murigumya murigumya murigumya n'ukuri kwa wowe ufise kasike ngo hariya ndahejeje murigumya aha ndaharondera umugore na hariya wowe ikoti nta kundi ngo cyahajya aba bo bushimwe n'ibigigwa inyuma ah, ah, uyo uyo n'uyo n'uyo sawa ubu rero wowe uraje ingo eee ino ino ngo mu mugore ngo mu mugore n'umukobwa cyangwa we ntiwaje ingo wewe birakwiye aha nahejeje namaze kumukura yari ngaha karabasibye si jewe si jewe ni ukuri kwa mungu si jewe mwemeye ko muyigumya none none ntimwokwigumya ntimwokwigumya mwebwe rindira mwe ni telefone ndabibona mwebwe mwe ni telefone kabisa Ahabi dondore. Chene tuwa shimiri mana eri edi ishyirahamwe ryigenga ridaharanira inyungu za politiki, ryemererwa gufasha kuburanira uwafashwe ku nguvu rimaze igihe kingana gute rikora inyishu ya mbere imyaka cumi inyishu ya kabiri imyaka itanu imyishu ya gatatu imyaka ine inyishu ya kane imyaka ibiri subiramo inyishu ya mbere imyaka cumi inyishu ya kabiri imyaka itanu inyishu ya gatatu imyaka ine inyishu ya kane imyaka ibiri aha ni ishuri wa mbere ryemerewe gufasha uwafashwe ku nguvu rimaze imyaka ibiri uwukorekera yemerewe gufasha uwafashwe ku nguvu mu gihe rimaze imyaka ibiri ngo baze murindire we wambaye imavingeyi ingo nimba ushaka kwishyura ngaha we udugije ingo ingo we ntiwaje ndabona ko hehe wowe ndugije akantu k'umunzane ingo none ino naho ino naho we ntiwari waje eh? sawa eh, uyu yazindutse abafise ubushimwe ikigwa hariya baguhamagaye uwo nyene muremure uyu ufa mukura yaba bagabo chamo wowe ibi bikabo ibidondore rero shengero ry'imana tubanze kwanza twumvikane gatoya ubushimwe bwose busigara ngaha nitwa niyo ya tirise nkaba mba ngaho hmm. njya n'imanyoni wiriya bari bagukuye impusha ibishabi ikibazo manza urindire ndabe ubwo ntibakinyivye eh? usanga cagiye mu muyaga mu gihe umuntu yakorewe amabi n'unuzamutima yo kwitura nde uwakorewe eh. amabi ntunuzwa mutima yitura eh. nde eh twagiye wakorewe amabi n'untuzamutima uwakorewe nk'umugore yakorewe amabi n'untuzamutima n'umugabo we ngo wewe uyaba ntajewe nakurongoye we ntiwari gusuko yayo niyo mabi n'untuzamutima urabona ingene nakugize umuntu urabona ingene utabyara ngo iwanyu nta nyama wajya nta mikeke ayo niyo mabi n'untuzamutima wakorewe amabi n'untuzamutima waturubitswe waturubitswe yo kwitura nde agaturubura eh, uh-huh. twagiye mukuru w'umutumba uh-huh. yo kwitura akafabure uri kuvugira mu ntamatama ngo zenda kumva yo kwitura akafabure eh. yo kwitura ubutungane eh. yo kwitura ubutungane yo kwitura ujeje agateka k'abakenyezi ni beya nabo nyine apana baba amasabune hasigaye itelefone imwe ni ukuvuga ko mwese mufise umubushimwe mugira muhiganirwe itelefone rero ubu unye nta bimwe byo gutarika hejuru oya ndabahamagara uko mwagiye murakurikirana kuva ku kibazo cya mbere ni ukuvuga uwatanguye kuronka agashimwe ka mbere ni waherako hanyuma mugende murakurikirana sibyo mwebwe ni mwananigwa nca ndora muri mwebwe eh mwahejeje kuyisabira mwahejeje reka rero jewe umudiyakoni yasizwe amavuta ishengero rikoranya tagisure ndabubika ko bibaganza mana mushora vyo vyose waremye bano bantu beza bo ngaha anye ku mutumba wa taba bafashe batore ikibazo nk'uko bafashije ngo batore ikibazo cya mbere batore n'ikibazo cya telefone amen amen eh, maze yugurura urupapuro ngo babaze ikibazo cya nyuma cy'itelefone ibitima ngo bwire kugira ngo amatohoza yorohe nibihe byemezo wagiriwe amabi ntunuzamutima yotanga kugira amatohoza yorohe ah n'ibihe abasubiriremwo n'ibihe byemezo uwagiriwe amabi ntuntuzamutima yaturubiswe yotanga kugira ngo amatohoza yorohe ayatanga aha wagiye uh-huh. twagiye icya mbere oya utakishobora uvuga uti jewe ntacyo nzi ye ugaca wigira ni bibiri eh byo byemezo hariho cya mbere hari aho haba hariho ababanyi bakaba bazi ingene ingene turubikwa urahejeje uba ufise ababanyi bakabona ukuntu baguturubika mu rugo cyangwa abana b'iwawe cya kabiri hari igihe uba warafashe amajwi y'ukuntu uwo yaguturubika yagutelefone cyangwa ugafata amamesaje akaba ariyo utwara imbere bayi icya mbere ni abana mu gihe uba ubafise kigira kabiri ni ababanyi abajyango none nka aho ntuguhamagara uza kubivuga ntacyo wuvuga uri kuraremesha igiteramaho bayi Mm, n'agasaga cyane icya mbere eh. ni uko aho ubaye haba hari ababanyi babona ngene uri kuba turubikwa mu rugo uba utuye icya kabiri mhm. ni uko haba abajejwe intwaro babona ngene ko uraturubikwa niho upeji aca bimworohera kugira amakuru icya mbere hariho ababanyi muba mubana babona uko ukungene uturubikwa icya kabiri haraba hari igihe uba warabibwiye bajya baremesha kiyago bakwegereye bayi icya mbere ni ababanyi icya kabiri ni urupapuro ukura kuri sentare ntoya bayi bayi bayi icya mbere n'ababanyi icya kabiri n'abandi bakenyezi bo mu ishyirahamwe icya mbere nibaza yuko uba warateguje umuryango icya kabiri nibaza yuko ababanyi babaye icya mbere n'ababanyi icya kabiri ni ukuvuga yuko ari hajya ababanyi baba babonye kuri ubu byagenze ugaca gukora nibaza yuko icya mbere ari ababanyi baba babibonye icya kabiri wagiye kwa muganga ukozana impapuro ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye icya mbere ni ibyabona ntibajya babanyi ikigira kabiri ni urupapuro rwo kwa muganga bayi abandi kubera kugutunduza mu mutima urashobora kurwara mu mutwe nuko rero odasi odasi muri telefone odasi akajambo mubwiye radiyo isanganiro na kafobe yego turashimiye radiyo isanganiro na kafobe yaje kutuganiriza itwigisha nka twakifata igihe habaye amaboko eh, eh, afatiye ku gitsina tubakengurukiye mukomeye ku bikorwa